Hajyň rukunlaryny almazymyzdan öň rukun diýmeklik näme we rukun rukunyň tutýan orny näme? Şony bilmeli. Rukun näme? Ybadatlaň bir ybadatyň emele gelmekligine sebäp bolýan amallaryna rukun diýilýär. Düşündiňmi? Ýani şu rukun diýilýän amallardan bir ybadat näme öz bitewiligini tapýar. Düşündiňmi? Rukun diýmeklik şu, juz'un min hakykatiş şeý'i we mähiýetihi. Bir zadyň näme bölegine, bir zadyň düzümine rukun diýilýär. Düşündiňmi? Haýsy bir ybadatyň hä şu zat rukuny diýilse, şo bolmasa şo ybadat ybadat däl. Namazda sejde etmeklik, sejde namazyň rukuny, ruku, sej, namazyň rukuny. Biri namaz okap, ruku taşlasa, ýa sejde taşlasa, eýýäm şonuň namazyna namaz diýilmeýär. Düşündiňmi? Edil şoň ýaly hajyň hem rukunlary diýilýän amallar, ýani haýsam bolsa bir şu rukun diýlen amallaryň biri edilmese, seniň hajyň hajy däl. Näme üçin? Sebäp diýseň, seniň, näme, haj ybadatyň kem bolýar. Bir ybadatyň, näme, emele gelmegine sebäp bolýan amallara rukun diýilýär. Birinji rukny näme? En-niýetu, niýet. Niýet etmeklik, men haja girýän diýip. Edil namaza girýän adamam näme, men şu wagt Allatagalanyň maňa parz eden namazyny okamana girýän diýip näme, ýüregi bilen niýet etmeli, öýle bolsa öýle, ikindi bolsa ikindi, sünnet bolsa sünnet diýip. Emma hiç niýetsiz ýöne şu herekedi etmekligiňe seň namaz diýlenok. Edil şoň gal haja-da, hajy niýetine girmesizden ýöne hajyda edilýän, barylýan ýerlere baryp edilýän zatlar etseň, sen hajy bolaňok. Şoň üçin hökman niýet etmeli. Haja girýän adam hajy aýynda, näme, öz ölçenen ýerlerine ýetende, Lebbeýk Allahumma hajjen, ýene, Eý Allahym, näme, hajy niýetine girýän diýip niýet etmeli. ybadat etmeklik edýär. Şunuň üçin her bir adam ybadata girende niýetinde Halisan lillâ diýip niýet etmeli. Arassa Allah Tagalanyň yrzalygy üçin diýip niýet etmeli. Emma haja niýet edende hajaga diýdirmeklik üçin niýet etse, şunuň onuň hajy batyl. Ýagny niýet diýdigi haja niýetine giren adam, Şu ybadatymda Allamyň yrzalygyny gözleýändik niýet etmeli. Bir Allatagalanyň yrzalygy üçin etmeli. We hadysda-da gelýär, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem diýýär, Innemel a'mal, innemel a'malu binniýat. Ýagny amallar kabul bolmaklygynda, kabul bolmasyzlygynda niýetlere bagly diýýär. Kimde kim eden amalynda niýeti Alla üçin bolsa, kabul. Emma eden amalynda niýeti Alla üçin bolmasa, onuň amaly kabul däl. Düşnükgillami? Ýani birinji rukuni näme? Alla üçin diýip niýet etmeklik. Haj aga diýdirmeklik üçin, ýa gelip näme haj etdim diýip öwünmeklik üçin, ýa bir ekskursiýa diýen ýalak gezelenç ýalak niýet et niýetler bilen haj eten adamyň hajy kabul däl. Ikinji rukuni näme? Arafada durmaklyk. Şunuň el wukufu bi arafa. Arafada durmaklyk. Kim haj edip Arafa ýetişmese, Şonuň hajy hajy däl. Delilem näme pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýýär el hajju arafe diýýär. El hajju arafe diýýär. Ýani hajyň esasy rukuni arafa diýdigi. Düşündiňmi? Ýani hajyň arafadan başgada rukunlary bar. Ýöne bärde Näme? Araf etmeklik, haj etmeklik diýdigi näme? Ýagny hajyň esasy rukunlarynyň biri Arafa. Soň, üçünji rukny näme? Tawaful ifada. Tawaful ifada näme? Ýagny Arafadan soň hajy Muzdelifä gitmeli. Muzdelifeden soň gelibem näme? Minada Ýani birinji näme zyňmaly ýedi sany daşyny zyňmaly. Ondan soň Käbä gelip haj etmeli. Şoňa näme tawaful ifada diýilýär. Bu näme üçünji rukny. Dördünji ruk bu näme üçünji rukny. Dördünji rukny näme? Es-sa'yu beýne safa wal marwa. Safa bilen Merwe dagynyň arasynda, näme, ýedi gezek ýöremek. Bulam, näme, dördünji rukny. Emma şeýh Muzdelifäni getiripdir, rukun edip, Muzdelife rukun däl, Muzdelife wäjip. Ony wäjipleriniň içinde alarys. Şonuň üçin çyzyň oň üstüni. Muzdelife ýat, Muzdelifede ýatmaklyk rukun däl. Muzdelifede ýatmaklyk wäjip. Näçe rukny bar eken hajyň? Hajyň dört sany rukny bar eken. Birinjisi näme? Halisan lillah, arassa Allaň yrzalygy üçin haj niýetine girmeklik. Ýani haj aga diýdirmeklik üçin näme? Ýani biz bir ýaşulyny gördük, haja gelipdir. Asly Bäherdenlimi näme? Aý ömür boýy näme plan bir gat diýip adyny göterdim diýýär. Şunuň pensiýa çykamsoň näme haj aga adynam alaýyn diýip gaýdaýdym ýogsam kösenip gaýtmasagam bolýalaý diýýär. Gynam eken diýýä. Şunda kösem gaýtmasagam bolýan eken diýýä. Ýöne ömür boýy pylan bir gady adyny aldyk diýýä. Indi Hajy Hajy ady Hajy aga adynam alaýyn diýdik. Ýöne gynam eken diýýä. Şoň üçin näme adam hajy niýetine girende näme Allaň yrzalygy üçin. Hajy aga diýdirmeklik üçin däl. Ikinji rukny näme? Arafada durmak. Üçünji rukny tawafyl-ifada etmeklik. Tawafyl ifadanam aldyk, dogry dämi? Haj adam, ýagny Muzdelifeden gaýdansoň gelip näme, şeýtana ýedi daş atýar. Şeýtana ýedi daş atandan soňam Käbä gelip ýedi tawaf etýär. Ana şoňa müfada diýilýär. Dördünji ruknam näme, if tawafyl ifadany edenden soň säýini etýär. Safa bilen Merwanyň arasynda ýedi gezek ýörýär. Bu näme, rükünleri.